إز أوبلاستي في كاس مدوشل دو دو حيزة أو تاكو حيزة نفاسة أو تاكو اسمه برادلي حيزة شتاي زاني بيو يسموزيل حيزة نيسموزيل نيسموزيل Zadnji smo načali te jemom, tako i završili sa temom. Dobro. Znači, e, knjige oni koji imaju nek na <clears throat> pod naslovom Hajz... Ha? Govorimo iz Fika. Iz Fika. E, pa pročitat ćemo ovdje rečence koje je naveo autor knjige pod 192 pod brojem, jer tako je numersa, numersa pod brojevima, kaže la delila la ti i kaže nema dokaza za početak i za kraj hajza. <clears throat> Odnosno, e, nema dokaza po čemu se zna da je početak hajza, po čemu se zna da je kraj hajza. <clears throat> A u narodnom 193 kaže turaful uh, ili tariful hajda uh, ili tariful ha, haidu uh, iddeteha bima jeti kaže žena u stanju hajza zna zna znači e, period hajza po sljedećim stvarima, odnosno navodi se ovdje one tri, tri, e, tri znaka po kojima se e, prepoznaje da, ili po kojima se određuje da je neko u stanju hajza. <clears throat> A to je došlo u hadisima pojašnjeno. I ove tri stvari, znači, one su najbitnije za ženu da nauči, a to je recimo kako da, da prepoznaje, kako da zna kad je, kad je krv hajza, kad nije krv hajza. Ako, ako, ima, jel, i, ako ima problema, poremećaja. Prvi, najprepoznatljiviji znak, znak eh, hajza je eh, boja krvi Kaže, leuno e, dembel esved, znači da boja krvi bude ja, tamno smeđe ili smeđe, crna. E, na osnovu toga što je došlo u hadisu, jer doslovno je ovaj, naveo dio hadisa, fe innehu esvedun ju'ref, kaže, jer je krv hajza je, kaže, crna, prepoznatljiva. <clears throat> Usto dodaje neki učinjaci navode onaj miris, neugodan i ruža miris od, krvi hajza i po, je prepoznatljivo da je krv hajza. Zašto, ovdje, zašto je ovdje bitno da znamo tu kako prepoznati, kako znati kad je grvajza, zato što se zna desiti kod žene, znači poremećaj određen. Poremećaj da izlazi, neka, e, da izlazi krv u periodima za koje ona ne zna, e, e, za koje po njoj nije hajz, ili izlaze neke druge tekućine koje liče i na krvi ili nisu krvi ili tako dalje, pa onda, onda onaj, se traži pitanje, normalno, bitno spoznavanje kad je krvhajza, kada nije krvhajza po pitanju, znači, klanjanja namaza i mnogi drugi propisa koji su posljedica hajza. Znači, prvo je, znači, boja krvi. Drugo, el ade, e, znači, običaj, praksa, kaže zbog riječi poslanika sam naselem li tenzor kadre e, lejali wal ejam eleti kanet e, tehidin, tehiduhunne. E, kaže da pogleda, kaže e, da prati, znači da e, žena treba da prati znači kadr, znači period, vremenski period noći i dana u kojima je ona bila u hajzu. Znači, kod žene, obično kada dobije hajz od, od kada postane, kada, znači, postane punoljetna, uglavnom, kod većine žena, znači, zna se tačno period koliko traje ciklus ili hajz i vremenski se zna, znači on kontinuira, stalno se ponavlja. I to postane stalna praksa. I zato je spomenuto ovaj, u, u eh, hadisima, na, navedeno to je jedan od znakova, znači da, da, po, da je da, da postoji znači, ustaljena praksa, zna se kad se pojavljuje hajz, kad prestaje hajz. <clears throat> treći znak, ako, eh, treći znak kaže fin lem jekun leha kaže ako, ako eh, Žena, znači nema ustaljenu praksu pojave hajza i nestanka hajza, u alem e, izdem i ne zna razlikovati boju krvi, ne može da razlikuje, znači pomiješano. Kaže, e, hajjedat sitete jam, u sebete jam, kaže, onda ona treba sebi da uzme, da sebi odredi sama žena, šest ili sedam dana, znači da odredi šest, sedam dana, ovaj, znači ako ima kontinuirano izlazi krv, s nekim prekidima, više ili manje. I e, ne može da razlikuje na osnovu krvi između hajza i istihazi kada nije hajz ili krv poremećaja i ne može na osnovu e, praksi običaja koje je imala od prije. Ako ne može na osnovu ta dva načina, onda treći način da sebi sama odredi ovo znači je pošlo u hadismo došlo. Da sebi odredi od, e, recimo u toku jednog mjeseca dana, da sebi odredi šest ili sedam dana da je to hajz i, e, znači, i broji sebi, kad, kad odredi da je to hajz ti sedam dana, u tom periodu, znači, e, ne radi ono što nije dozvoljeno raditi ženu hajza. Kad istekne ti sedam dana, onda se tretira da nije u hajzu. I ponovo sljedeći mjesec kad dođe isti taj period, tretira se tako da hajzu. Znači, ovo je taj treći slučaj kada žena ne može da odredi na osnovu e, prijašnje prakse ili na osnovu boje krvi da li je krv hajza ili nije krv hajza. Naravno, ovdje neko će reći, pa dobro, što, što treba znati, pa ovo je u slučaju poremećaja nekog kada se desi istihaza ili, ili takozvani dem fesad, učenjavci Fakri spominjali krv fesada, krv fesada znači e, desi se, a to je često ženi se desi, da li zbog, zbog e, bolesti neke, e, zbog porođaja, zbog bilo kakvi, ili danas je popularno stres, dobila stres i zbog stresa sve živo se poremeti ovaj, i dođe, se poremećaj za, za, u ciklusu i pojavljuju se, znači, e, dola, krv pa se pojavljuje i prije e, hajza koji je bio ustaljen ili poslije njega i onda se jednostavno nastane e, ovaj, kako to žene kaže sam, znači više ne, ne imaju same odrediti jesu li hajzu ili nisu hajzu. <clears throat> I onda je bitno da ide ovim redoslijedom, znači na osnovu boje, na osnovu praksi koju imala od prije, ako ne može ništa od tog da odredi, znači onda, a kontinuirano izlazi krv, onda znači sebi odredi šest ili sedam dana kao što je došlo u hadisu. Fetehidu sitete jamin au sebatin, kaže fi, fi la. kaže odrediš sebi da ti je hajc šest ili sedam dana, fi la u, kod, u lahom znanju. Znači, znači, to, znači, znači ti sebi odrediš šest, sedam dana, toko, znači tako žena sebi odredi, a znanje prepušta Allahu Đelešanu. Allah zna kad ka, je tvoje pravo stanje hajza. Znači, jer se drugačije ne može. A, to je naravno pojašnjeno u, u, u, pojašnjeno hadisima. E, ovdje nije spomenuto, nije on e, spomenuo tu stvar ovaj, kako, <clears throat> kako da zna da žena kad je prestao hajz. Kako da zna žena kad je prestao hajz, a to je ovaj, došlo u, u hadisma pojašnjeno Doće nam ovdje kudreti sufret, to ćemo poslije. Znači, pojašnjam da na osnovu dva znaka se zna da je, da je prestao hajz. A to je ona kasatul bejda i džefaf, takozvani. Kasatul bejda to je ovaj, bijelo, bijela tekućina da izađe. Znači, kad se završi hajz, žena treba da čeka da izađe bijelina nekakva tekućina bijela da izađe i kad ona izađe znači završi hajz. To je jedan znak, a drugi je znak džefaf, a to je uh, suhoća Znači da postoji hajza, e, da, ako ženi pojavi suhoća, gdje je suhoća, znači na, na, na punom organu, kako ona zna da je suhoća, znači e, e, provuče to, da iša radijela prenosi ovaj, onom hadisu, u kojem je došla, spominjali smo taj hadis, da je došla žena, pitala Allahu poslanika sallallahu kako zna da je završio hajz. <clears throat> Pa on to pojašnjava, znači, ako nema kasatul beda, pa ona kaže, ako, šta ako nema kasatul beda, ako nema bijeline da izađe, pa kaže, ovaj, onaj, vidiš, tražiš suhoću, pa dobro, kako? I onda da onaj, a kaže, a e, poslanik sa za kako da se objasni, Pa kaže, ja sam nju uzela i povukla nastavno, rekla, pa uzmeš krpu i provučeš krpu preko polnog organa i, znači vidiš da ti znači nema ništa, ni nikakvog traga ostalo, to je suhoća, znači. Nije ostalo nikakvog traga na, na, na e, na platnost koji, koji se provuče preko polnog organa. <clears throat> Znači, to su dva znaka na koji se zna da je završen period, e, period hajza. <clears throat> Dušan poslije ovdje kudirati sufetu poslije da ne, da ne žurim s time. Što je spomenuto u hadisma. Kaže dol na kraj, kaže lade la kalil hajdi wala ekferihi. Kaže nema dokaza na najmanji period hajza ni najveći. Da se kaže, jer najmanji eh, hajz, može biti dan ili noć najviše može biti 10 dana, 15 dana i tako dalje. Neki učenjaci govorili ovdje, zato, zato ima smisla da spominje, znači neki su određivali na osnovu većine slučajeva, pa kaže, jel, e, neki učenjaci, znači nema dokaza za to. Zato da kaže nema dokaza, da kažemo da najmanji hajz može biti jedan dan, jedan noć u kojoj žene bude, krv se pojavi manje jednog dana, jedno noći, to se ne tretira hajza. Za tako nešto treba dokaze. Ibret je, znači, osnovni je ibret u, po pitanju hajza da se pojavi krv hajza, znači koja je prepoznatljiva. Ovo drugo se, znači, ako, se ne može na osnovu krvi, onda se ide na osnovu tog, tog običaja praksi koja je bila prijethodna, a on, ako ne može tako, onda se odredi 6 dana. I zadnja rečenica kaže Lade lila ala mudetil tuhri e, bejne hajdatein. Nema dokaza, kaže, za period čistoći između dva hajza. Odnosno, da, da, da se kaže, recimo da period čistoće mora biti 22 ili 23 dana a onih, e, onih sedam ili osam ili šest dana je period hajza. Tako nešto ne, znači nema dokaza e, u, u vjerodostojnim hadisima, niti u slabijim, da se možemo na osnovu toga povoditi i da kažem jel, ovaj, da su to neka mjerla, neka prava. E, obično se to vraća na samu prirodu ženi. Znači organizam ženi, organizam kod žena nije isti i shodno njenom organizmu dešava i razlike se ovi dešavaju kod žena. Neki imaju duže, neki kraći neke imaju poremećaje, neke nemaju poremećaje, neke imaju istihazu, neke nemaju, glavno većina žena nema istihazu, ali imaju ovaj, takozvani, oni zove, iscjetke neke, vazda nešto izlazi kod njih. Imaju te iscjetke, pa se onda i tu pomiješa, jel to, jel to nečistoća, nije nečistoća, bijelo pranje, ovo, ono i svašta nešto. Ovaj, i zato je ovaj, poželjni da muž zna neki osnovne propise ovog ovdje, jer, jer nas to nekad kod Hanumi iskomplikovati. Ovaj, pogotovo ako mnogi od njih ne razumiju nauče ove propise, pa onda malo, malo, ako ti nećeš da usvariš skontaš, onda malo, malo moraš nekog zvati, pitati. Jel mi sad, kako god ima li početak ili kraj, Haza pitaš jel, jel, jel, jel, završila, nije završila, šta će sad raditi, jel treba naklanjati namaze, ili ne treba naklanjati namaze, to, to postane onda zamorno i naporno, ako to žena ne nauči i ne riješi, još i muž ne zna. Dobro, što se tiče hajza, to je to, znači, naj, najbitnije stvari.